fahuwa fillah. Seorang yang mengetahui kebenaran ilmu, mempunyai ilmu dan mengetahui kebenaran. Tetapi dia tidak putuskan dengan kebenaran. Dengan ilmu yang dia miliki dia tidak putus. Dia tahu tetapi menyembunyikan. Ini orang yang menyembunyikan ini. Tahu hukumnya ini. Dia tahrib, dia rabah. Wajah fil hukmi dan dia berbuat curang dalam memutuskan hukumnya bahwa Allah dia di dalam Allah ini jadi orang berilmu tidak memutuskan dengan ilmunya berbuat curang dengan ilmunya ancaman bagi orang yang berilmu tidak mempergunakan ilmunya menyembunyikan ilmunya berbuat curang dengan ilmunya tersebut menyesatkan manusia merugikan manusia membuat kerusakan di muka bumi bahwa Allah dia di neraka yang ketiga ورجل لم يعرف الحق seorang yang tidak mengetahui kebenaran yang tidak mempunyai ilmu وقبل الناس على جهل dan dia memutuskan atas manusia dengan dasar kebodohan fahuwa kunnar. Ini orang yang tampil di masyarakat berlagak jadi ahli ilmu. Memutuskan urusan-urusan manusia ala jahlin. Nabi katakan dalam dasar kebodohan bahwa kunar maka ancamannya dia di nar mengerikan sekali bukan satu jaminan bagi orang yang berbicara tentang agama Allah. Lihat dia alim atau bukan. Kalau sudah dia alim, dia benar dalam memutuskan atau tidak. Dia sembunyikan atau tidak. Umpama telur di ujung tanduk. Ini ancaman lagi bagi orang yang berbicara tentang agama Allah. Dia alim, memutuskan berfatwa di hadapan manusia ala jahlin. Bodoh tentang agama Allah. كثير جدا ولم وصل في تسخيره kesian kaum muslimin tertipu tertipu tertipu dengan pakaian tertipu dengan lakab tertipu dengan kemasyhuran nama-nama dan tertipu dengan pandainya berbicaranya mereka Masya Allah ini hadis sahih dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud Al-Imam Al-Tirmidhi, Al-Imam Ibn Mas, Al-Imam Al-Nasai, Musahikan oleh Imam Hakim dan lain-lain, Imam Al-Hadith, dan setuju oleh Imam Ibn Hajar. Radiyallahu alaihi wa jala'in. Hadis yang ke empat. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abu Daud dan lain-lain Imam Al-Hadith. Sepanjang pemeriksaan saya, Hasan, sekurang-kurangnya kurang-kurangnya derajat hadis ini hasan. Kalau ada beberapa jalan yang menguatkannya, imma sahih atau hasan. Walhasil hadis ini sahih dari ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Jabir bin Abdullah juga diriwayatkan juga dari jalan Ibnu Abbas. Ia sunan Nabi Daud. Kita bertayamum. Kata Jabir bin Abdullah, kami sahabat. Ada seorang yang terkena batu kepalanya lalu sakit kemudian dia ikhtilan bermimpi keluar mani lalu dia bertanya kepada para sahabatnya ada rukso tidak bagi saya untuk tayamum tidak, ini tidak perlu mandi karena kepalanya sakit dan dia mimpi janabah jawab tidak mereka menjawab tidak Sedangkan kau oh, masih sanggup menggunakan air. Dia mandi. Kabar Allah datang. Dia wafat. Tatkala sampai kabar sama Rasulullah tentang fatwanya orang-orang yang bodoh ini. Murka Rasulullah. Marah Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Kata Yuhu. Kata Rasulullah. Kata Rasulullah. Mereka telah membunuhnya. Celakalah mereka itu. Mereka yang menyebabkan orang itu mati. Qataluhu. Qatalahum Allah. Celaka mereka. Mereka telah membunuh orang itu. Walaupun yang mati kerana Allah, tapi ada asbab, sebab. Kalau ditabrak oleh mobil, mati. Allah yang mematikan. Tapi asbab pada kejahatan dari orang kelemahan itu. Kalau itu dia harus diberi hukuman. Demikian juga. Murka Rasulullah. Mereka telah membunuh orang itu. Celaka mereka. Kata lagi, ala sa'alu idha lam ya'alamu. Apa mereka tidak mau tanya kalau mereka tidak tahu? Tanya dulu, jangan beri fatwa. Fa'innama shifa'ul ayy aswal. Kerana obat kebodohan itu as-su'al bertanya. Masya Allah, azim jiddan sabda Rasulullah SAW. Ta'adir kerjiatan yang sangat keras. Bagi mereka yang tukang fatwa tentang masalah agama Allah. Bihaya Baru masalah tayamum ya akhi. Kita tidak bisa bayangkan oleh kata Rasulullah hadir di tengah-tengah kita pada saat ini. Dan berapa banyak umatnya yang berfatwa bukan hanya dalam masalah tayamum, tapi masalah akidah berfatwa mengingkari takdir, mengingkari azab kubur, menghilangkan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla, membuat nama-nama bagi Allah yang Allah tidak pernah membuat nama. La haula wa la quwwata illa billah. Baru tayamum ya akhir. Rasulullah demikian murka. Berapa banyak kaum muslimin binasa. Lantaran fatwa-fatwa yang tidak benar. Berapa banyak kaum muslimin pemuda-pemuda itu jadi durhaka terhadap ibu bapaknya dalam fatwa-fatwa yang tidak benar. Berapa banyak fatwa-fatwa yang membuat pecah antara saudara kandung. Berapa banyak fatwa-fatwa yang membuat pecah antara sesama kaum muslimin. Qataluhu, qatalahumullah. Mereka telah bunuh orang itu. Binasakan orang itu. Celaka mereka. Mereka. Ala kalu idza lam ya'lamu. إذا mereka mau bertanya kalau tidak tahu فإن الشفاء as-su'al. karena obat keburukan itu bertanya pegang baik-baik hadis tanamkan di hati antum addu alaikum bin nawajid bi sunnati. ini salah satu sunnah Rasulullah hati-hati khawf takut Hadis ini menunjukkan berangnya murkanya Rasulullah terhadap mereka yang mengeluarkan fatwa di ghari ilmin membinasakan kaum muslim. Baru masalah tayamun. Dan itu yang pernah kejadian di masa Rasulullah. Hanya tayamun saja. Tidak yang lain. Sudah demikian murka. Bagaimana dengan masalah-masalah yang lain? Hadis ini juga menjelaskan kepada kita hendaklah kita tidak bertanya kepada orang-orang yang buruk meskipun mereka tak anggap sebagai pemuka-pemuka agama dan peringatan kepada mereka yang punya ilmu cekak jangan berlagak jadi mukti sebelum jadi mukti jangan berlagak jadi mukti sebelum sampai peringkat mukti jangan berlagak jadi ulama sebelum sampai peringkat ulama tidak turun derajat kita kalau kita katakan nahnu tullabul 'ilm Karena penuntut-penuntut ilmu punya ganjaran yang sangat besar. Malaikat reda dengannya. Seperti hadis yang saya bacakan tadi, "Man salaka tariqan yaltamisu fi 'ilmin, sahala Allahu lahu tariqan ila al-jannah." Ayuh ya Allah, berbicara tentang agama bukan masalah yang ringan, masalah yang berat, masalah riwayat bin Allah. Al-Quran ar-riwayat bin Allah. Al-Quran adalah riwayat dari Allah. Al hadis adalah riwayat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bukan masalah yang ringan. Oleh sebab itu hendaklah kita selalu mendengarkan kepada para ulama kita melihat keterangan para ulama kita. Dan jika mohonan pun kepada Allah Azza Wajalla atas kesalahan kesalahan. Dan senantiasa hendaklah kita berdoa supaya Allah tunjuki kebenaran. Betulkan kesalahan itu. Jauhkan kita dari kesesatan dalam memahami agama Allah. Sampai di sini tiga bagian ini mudah-mudahan ada banyak manfaat bagi kita sekalian yang sebetulnya pembahasan ini sangat panjang sekali dan saya ambil pembahasannya dari sejumlah kitab-kitab para ulama kita di antaranya kitab Miftahu dari Sa'ad yang dikarang oleh Imam Ibn Qayyim kitab Al-Jamir tentang ilmu oleh Imam Ibn Abdul Bar kitab Ihya Ulamuddin oleh Imam Al-Ghazali Syarah Muslim dan lain-lain kitab-kitab ulama' yang menjelaskan tentang ilmu. Karena memang ilmu sangat ditinggikan. Sehingga kalau kita buka lembaran-lembaran kitab hadis, kita akan menemui kitab al-ilm. Di sahih Bukhari, sahih Muslim, Abu Dawud, dan lain sebagainya. Sama di sini. Dan <clears throat> yang terakhir, saya persilakan satu dua pertanyaan. Nah, waktu dia sudah panjang. Ya. Yeah dengan pertanyaan apa e, perkataan Imam Syafi'i. Ini ada pertanyaan yang pertama. Ini mengenai perkataan mengeluh dengan buruknya hafalan beliau kepada gurunya Wakil. Kemudian di antara jawaban jawaban jawabannya Wakil adalah Fakhiruni bi annal iman nur wa nurullahi la yuhda bi asin. Apa makna dua bait terakhir kalimat ini? Ini yang pertama dan yang kedua mengenai yang Fakhiruni bi annal iman nur dan Bilangan nur wa nurullahi la yuhda di asin. Kemudian yang keduanya perkataan Syafi'i juga dalam syairnya kullul ulum siwal Quran mushilatun ilal fiqhi wa ilal fiqhi wa ilal hadith fid din. Al ilmu maqala ila hadatsana wa ma siwa dzak waswasa syaitan. Terima kasih. Uh, yang pertama perkataan Imam Syafi'i dikutip oleh banyak kali ini yang tanya kalau saya buat salah kita, okay, ya. uh, eh. eh, saya belum tahu tentang yakni kedudukan salatnya sahih atau tidak di dua riwayat tersebut. Apa sahih riwayat itu atau tidak? Karena setiap apa yang disandarkan kepada imam itu ada syaratnya. Perlu kita duduki dulu tingkat sahih atau tidak. Tapi makna perkataan yang pertama memang sahih. yakni ilmu itu adalah nur. Dan nur tidak akan masuk bersama maksiat. Salah satu ya, yang dapatkan ilmu ia menjauhkan maksiat Sebagai kullah bin'an Sebagai mana kata ulama-ulama kita Bahawa siapa yang tundukkan pandangan mata Allah akan membuka pandangan mata hati Basirahnya sangat luas sekali Diberi utama Dia tutup matanya yang bahir Allah akan buka lebar-lebar mata hatinya Penyakit lupa orang terjangkit pada masa sekarang ini saya sendiri menyaksikan pemuda-pemuda kita kerap kali lupa, kerap kali lupa. Lupa adalah sifat manusia. Terlupa penyakit. Lupa sifat manusia. Terkena kepada siapa saja. Tapi terlupa penyakit itu. Ada orang yang apalanya tua, apalanya sedang, apalanya. Ini bisa dibantu dalam kalangan. Ringkasnya yang tidak betul, yang ini ilmu nur itu banyak dikatakan oleh kalau Allah gitu. Ya, saya bukan bukan hadis ya. Apun sanatnya saya tidak tahu. Gitu. Saya begini. Insya Allah dalam waktu barangkali bisa saya periksa itu orang sandarkan kepada Imam Syafi'i. Yang kedua tadi. Kullul ulum siwa Al-Quran bismillahun Ilal fiqh wa ilal hadis fiti hmm. Al-ilmu maqala ila haddatan Wa masih hmm. wadhan wa sota syafi Di sini Al-Imam Syafi'i Mau menerangkan tentang keutamaan ilmu yaitu ilmu hadis terutama. Karena ilmu hadis ini sangat tinggi sekali. Orang yang mempelajari hadis berarti mempelajari sunnah Rasulullah. Di dalam hadis diterangkan, mulai kita lahir sampai kita mati. Diterangkan tentang sejarah umat-umat yang terdahulu. Diterangkan tentang bagaimana tauhid dan lain sebagainya. Karena hadis sebagai pentafsir Al-Quran Al-Kirim. Juga menjelaskan bagaimana pemahaman terhadap hadis fikih. Fikih yang dimaksud oleh syaitan, fikih dalam pemahaman agama terfikir daripada hadis tersebut. Ini tidak menafikan ilmu-ilmu yang lain yang bermanfaat bagi kaum muslim. Karena ada ilmu yang fardu ain dipelajari, ada yang fardu kifayah. Demikian juga kalau kita berbicara tadi tentang ilmu agama, tidak menafikan ilmu-ilmu dunia. Tidak. Karena pembicaraan kita sini hanya menerangkan tentang keutamaan ilmu yang ilmu agama. Tidak menafikan ilmu dunia. Hanya saya jelaskan bahwa yang dimaksud dalam ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah tentang ilmu adalah ilmu Alkitab Rasulullah. Karena ada sebagian orang-orang intelektual di sini menafsirkan bahwa ulama di ayat Al-Quran itu ulama teknologi juga. <coughs> Ini keliru. Walaupun Islam tidak tidak menghalangi, bahkan memuliakan, menghargai. Dan sebelum orang bicara tentang teknologi Islam terlebih dahulu sudah berbicara. Siapa yang pada pertama kali menemukan teropong-teropong bintang? Tatkala Eropa masih gelap gulita, pada akhir abad kedua Hijriah umat Islam sudah mempunyai puluhan rasul bintang siapa yang menemukan ya ini benang untuk membedah bedah menjahit bedah pada abad kedua juga sudah ada pembedahan manusia orang Eropa masih gelap kulit demikian juga dalam ilmu tip kedokteran dihargai Bahkan Nabi Muhammad Rasulullah ada dua orang dokter, satu laki, satu perempuan. Dan perkembangan. Dan siapa yang pertama kali ahli dalam spesialis ilmu kedokteran, kebanyakan spesialis mata? Kan? Itu dokter muslimah. Kalau tidak salah namanya Zainal. Itu pengembang ilmu spesialis mata. Ahli yang bidang ini. Dan seterusnya, dihargai oleh Islam. Jadi jangan berbicara tentang teknologi sama Islam. Islam sudah mengenal lebih dahulu terang benderang negeri ya tatkala Eropa masih gelap gulita. Hanya hanya orang-orang Islam dia itu. Umat Islam pada masa tabi'in dan terus adbau adbau tabi'in dan terus ke bawah bahkan sudah mengenal ya ini ijma bahwa bumi ini bulat. Tatkala orang-orang Eropa masih setengah telanjang miskin kelaparan Salah satu sebab perang salib ialah karena mereka lapar. Itu salah satu sebab. Itu pada masa Imam Ibn Hazm umat Islam sesuai ijma bahkan membantah orang-orang Nasrani yang pada masa itu mengatakan bahwa bumi ini tidak bulat ijma umat Islam dan dia sudah membuat peta dia bisa mempunyai ilmu hitung dan ilmu-ilmu lain. Dan terbukti dalam pelajaran-pelajaran sekolah dahulu, ada ilmu-ilmu Islam, ilmu ayat, umpama sekarang biologi diganti, ilmu jawab, matematik, geografi, dulu namanya geografi. Tapi ilmu Islam. Dan banyak lagi yang lain. Sampai pada abad ke-18, orang-orang Eropa mempergunakan rumus-rumus yang dibuat oleh orang Islam. Jadi jangan berbicara tentang orang yang katakan orang muslim ini tak. Hanya orang-orang Islam sekarang tidak mau mempelajari, tidak mau maju dalam kehidupannya. Dia sekolah bukan untuk jadi ahli ilmu, untuk kerja. Tanya anak-anak pelajar, dia misalnya malah mau kerja, kerja kawin. Tidak mau jadi ahli ilmu, mau berusaha, kalau para sahabat juga mereka taat, ketaatan wajib bagi setiap muslim. Ketaatan bisa diraih oleh setiap muslim. Tapi kepandaian belum tentu diraih oleh setiap muslim. Ada yang pandai dalam masjid. Jadi sahabat semua taat. Sesuai dengan kemampuannya. Masing-masing mereka memiliki kepandaian-kepandaian. Ada yang mereka di bidang pasar, menguasai pasar. Ada yang mereka di bidang kemiliteran. Ada yang bagian luar negeri. Ada yang bagian terjemah. Ahli bahasa-bahasa lain. Itu semuanya yang menyebut-sebut. Tapi semua dalam hal kata ah, kepada Allah Azza wa Jadi saya sesalkan ada pemuda-pemuda sekarang ini yang memang berbakat dalam ilmu dunia. Dia tinggalkan kuliah-kuliah. Apakah dengan meninggalkan kuliah itu dia bisa jadi ulama? Masih-masih kita ada jalan-jalan tersendiri. Tapi mari kita sama-sama untuk takwa dan taat kepada Allah SWT. Dan jalan tidak hanya diraih oleh ahli ilmu dan dalam bidang agama. Para sumbangan bisa diberikan amal yang bisa diberikan oleh orang-orang yang ahli ilmu dunia. Contoh orang yang ahli pertanian, dia bisa mengajarkan kaum muslimin petani-petani muslim yang tidak mengerti urusan itu. Bisa melakukan tanaman dan lain sebagainya. Kaum muslimin yang ahli insinyur atau apa, dia bisa membuat apa yang bermanfaat bagi kaum muslimin. Jadi itu dihargai oleh sebab ini dalam menjawab pertanyaan pertama ini bagaimana pendudukan ilmu ilmu dunia yang besar dihargai dengan Islam dihargai kita lihat orang-orang pintar dalam Islam Banyak-banyak sekali Anda tahu Ibn Al-Qayyim seorang ulama Bahkan dia itu seorang doktor Ibn Al-Qayyim seorang doktor Anda tahu Ibn Al-Qayyim seorang ulama Dia seorang ahli ilmu perbintangan Bukan ujung ya Astronomi eh, sekarang Itu dia punya kitab tentang kitab astronomi Ibn Al-Qayyim Lain Demikian juga Imam Ibn Hibban dan lain-lain Imam Ahli Hadis Banyak kalau sedikit Bahkan yang berhak berbicara tentang ilmu dunia ini Para ulama pada bangsa dahulu Kau muslim berkebar Mengelajar Sehingga mereka ada belajar Jadi orang-orang ahli ilmu dahulu ilmu dunia Itu kerajaannya sehari-hari dia memerlukan apa saja tidak heran kalau pada abad kedua dan sudah bisa membuat teropong-teropong pintar. Pedah cara membuat rumah sakit. Yang sekarang dipilih oleh orang-orang Eropa. -orang rumah sakit itu harus berdiri satu tempat yang awaknya bersih. Dahulu anak yang harus cerita. Tatkala salah seorang dokter muslim besar waktu itu dipanggil oleh Khalifah, Khalifah membuat rumah sakit terbesar di Baghdad. Ya, apa yang ada rumah sakit? Rumah sakit besar di Baghdad. Lalu dokter muslim ini mengambil beberapa kerat daging digantung-gantungkan di beberapa daerah mana yang terdahulu daging itu, mana yang lama bertahan jadi busuk daging itu di situ dibuat rumah sakit. Hawanya agak bersih di situ. Begitu cara mengetahui. Tidak ada polusi udara atau apa. Di situ. Ah, itu begitu. Begitu. Kalau alat tambah canggih tentu mereka akan buat. Mereka telah membuat kehres. Oh, kehres ya. Indeks dan lain sebagainya. Kamus, kamus siapa yang buat? Mereka. Dengan terabjad. Semua ilmu-ilmu banyak mereka. Maka yang dulu ada rumah namanya khusus namanya Baitul Hikmah yang dibikin oleh salah seorang khalifah. Saya khalifah ini terkenal dengan Malhaf Muqtazila. Tapi sumbangannya dengan salah satu cabang ilmu dan mengembangkan ilmu yang cukup besar. Dia mengumpulkan ahli ilmu itu untuk belajar dengan biaya dari negara. Menemukan ilmu saja apa saja yang sekarang diikut oleh orang-orang Amerika NASA. Mereka dalam Islam mereka khusus ahli ilmu di situ dia yang duduknya di jamu untuk apa dia kerjanya berpikir berpikir dan mengajar di perpustakaan dulu orang-orang belajar di perpustakaan datang jadi ahli ilmu itu penjaga maktabah itu dia memiliki beberapa macam ilmu memang maktabah kita sekarang jadi dulu penjaga maktabahnya dia ulama orang tanggung ulama ini duduk para ulama itu di maktabah tanya jawab apa ada kamar-kamar khusus untuk minat para pelajar perpustakaan besar ratusan ribu kitab dibawa oleh orang-orang Nasrani waktu selesai perang salib ke Eropa ratusan ribu maktutat sekarang berada di Eropa kalau mau itu biadab dia tidak kenal ilmu, dia orang orang bodoh. Dia hancurkan kitab-kitab para ulama kita. Tapi Nasrani adalah yang cerdik. Dia angkut kitab-kitab itu, dibawa ke dataran Eropa, disimpan sampai sekarang ada. Maktub ini dari berbagai cabang ini. Begitu ilmu Islam dimulai tentang ilmu rukun, ilmu jabar dan lain semua ini orang-orang cerdik tanya. Islam sangat menghargai ilmunya dihargai tentu orang hewan saja yang pandai dihargai oleh ya Allah boleh makan dagingnya yang dia tangkap hewan itu tetap dapat menghargai hanya saja saya mau terangkan bahwa ulama yang dimaksud dalam Alkitab wa Sunnah itu bukan ulama teknologi nah jadi inna ma yaksallaha min ulama itu ulama din karena orang dengan teknologi belum tentu tunduk kepada Allah mereka orang-orang yang pintar bisa mengharungi angkasa luar Tapi dia tidak tunduk kepada Allah Mereka orang yang bodoh teknologinya Tidak mengerti urusan dunia Tapi dia mengetahui urusan agama Dia tunduk kepada Allah Ini dia Inna ma yahshallaha min azadi illa Allah Seberapa tingkat ilmu terendah yang harus diketahui oleh setiap muslim Tapi saya sudah terangkan beberapa kewajiban Fardu'ain bagi setiap muslim Ilmu tentang mengetahui tentang akidah dia bisa mempelajari bertanya kepada ahli ilmu bagaimana akidah bagaimana akidah Islam tentang ibadah tentang halal dan haram apa yang dia harus butuhkan dalam kehidupan dia, dia sebagai apa semuanya itu mastata'na sekuat kemampuan kita kata Allah fattakullaha mastata'atum bertakwalah kepada Allah sekuat kemampuan kamu karena tingkatan manusia bermacam-macam ada yang cerdik pandai, ada yang kurang dari itu, ada yang sedang, ada yang bodoh, bodoh Ustaz. Maka di zaman Rasulullah pun ada orang-orang bertanya, tidak paham. Diulang lagi. Orang-orang yang mengikuti pelajaran hadis itu sudah banyak pelajaran insya Allah. Jadi bermacam golongan. Bagi ada niat sadiqah untuk membaca itu. Sekuat kemampuan kita. Tidak mungkin kita bisa meraih semua ilmu agama. Ulama sendiri tidak menguasai. Kata Ibnu Taimiyah, kalau seorang mujtahid itu harus disyaratkan seluruh hadis harus tahu, tidak ada yang punya ilmu mujtahid. Umar Al-Mu'azzam tidak sanggup menguasainya. Apalagi itu. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana menajam, menajamkan ingatan kita terhadap uh, ilmu pengetahuan? <coughs> Mungkin sebabnya, Allah Ta'ala معصية تانية طبعا كده الشيطان لما وصلنا له ميك الميك على معصية فده أدعى لي الشيطان في ميك الميك يعني تقول ممكن دي تقول طبعا ada orang yang ingatannya lebih tinggi sekali. Ada yang normal, ada yang kurang. Yang keempat, latihan. Segala sesuatu yang kamu dilatih, pisau apabila diasah, dia akan jadi tajam. Inilah saya kenal kita latihan ini. Siapa yang latih menghafal, dia akan Ini dalam hal Tapi tetap sifat luka Saya kita Saya melihat kita orang muda itu memang kekurangan hafalan Untuk menghilangkan itu sifat malas <clears throat> sifat malas. Saya telah mengatakan hukum asal kaum kita ini malas belajar. Hukum asal kaum kita ini malas belajar. Tidak mau jadi orang pandai. Tidak mau jadi majikan. Tapi jadi kacung mau. Saya ambil contoh. Waktu sebagian pelajar pulang. Belum waktunya pulang. Mahasiswa saya tanya, kenapa pulang? guru lah ada, lah datang. Girangnya gurunya tidak datang. Ini menunjukkan dia memang tidak mau belajar. Girang. Berapa ya kalau kalau sekolah kalau gurunya tidak datang, oh girangnya. Itu menunjukkan hukum asalnya memang tidak mau belajar. Kalau seorang itu rugi dia orang saya bayar kok. Pak kita datang ke kantor sebab apa nih? Apa sebab apa nih? Saya datang bayar semua. Bawa PO kos bayar. Mana gantinya? Bukan pulang ketawa-ketawa. Nah, ha, ini beda kaum kita ini hukum asalnya memang nggak mau belajar. Eh, itu saya terserah aja, emang nggak ada mahasiswa itu. Oh, suka datang, loh kok bukan jam sepuluh? Ya guru nggak datang lah, enak. Jam pelajarannya. Jadi sama anak soal pelajar kalau pegawai. Kalau pegawai mungkin ya kan, ya tutup giran pulang. Itu. Belajar dia, menghidup belajar gini. Itu anak-anak yang belajar am, umum. Baiklah orang kaya Dah waktu semakin panjang Lalu dah